toxotes kai leon anelthetis eis oros toxotes empeiros cunegesai panta de tas doia effugon leon de monos proecaleito auton pros machen ho de belos pempsas kai ton leon BALON eipen ide ton emon angelon hoios estin Kaide tote e per komai soi cagô. Ho de Leon bleseis hormese feugain. Alopekos de tuto e tarrein kaime feugain leguses e fe ho Leon. Udamos me planeeseis hopu gara toyuto no pikron angelon ekei e an autos apels moi ti poie eso? Hoti ectes arges ta tele dei proscopesai, cae tote de loipon heautus peris oisdein.